Artzain Soil, Lucy Franzini eta Sabina Urkaden filma estrenatuko da orzegun agatsuntan Bayonako Atalanten. Gaualdi berezia antolatua da, bukearan ipatuko dugu, eta gurekin Sabina Urkade, egunon zuri? Egunon! Egunon! Beraz, maina sasoban hartzaina da protagonista, baita remi bere bizilaguna ere. Artzain soil izaitetik etxalde batean plantatzerateko bidea, hartu nahi du maina sasobanek, du nahi zuen, eganen daukuzu zebilakatu den. Azteko proiektu, az, proiektu edo filmaketa hasi delarik eh, hortan zen. Prezeski egoera berezi hortatik eh, abiatzen dela filma, zergatik uh, autu hori? Bai, uh, Lucy Francine berekin, berekin zuzen baitugu filma, biak elkarrekin, maiatzaren, eh, bibila eta obeieko maiatzean abiatu dinoen proiektua, eta hastapenan egin behar da proiektua, etzela bat ere eh, hor uh, ikusleek ikusiko duten filmaren eh, irudiare, irudiaren parekoa, zera, astapenean, guk nahi baikinuan, uh, elikaduraren oinahira itzuli, uh, bat, elikadura buru jabetzaren inguruko zera, aldahia egiteko, eta baginiten bi pertsonaia gogoan alde batetik uh, lujari lotua zen pertsonaia bat mainaren eh, mainak eh, pertsonifikatua hartzen gisa eta bestetik ahantzale bat beraz gehiago itxaso munduko pertsonaia bat eta gara, poliki poliki uh, lau urteko prozesuan zehar gure proiektua fintzen joan dela eta zentratu garela mainaren gan. E, beraz, baina rengan guk zergaitik uh, e, interesara ginen personaia horretan, bat ez ere, e, badolako manera oso natural bat bere lanbidea eramateko, hemen uh, Ipar Euskal Egean uh, hainbat uh, laborarik duten gizan, eta bere kasuan hainbat azle bezala, eta adibidez, uh, mainak dena uh, eskuz da izten du, uh, oso bere lujak askiera naturalean tratatzen ditu, eta beraz guretzat interesera zen uh, laborantzaren ikuspegi hori ematea. E, beraz, hasi hainbat hain bat bete pasagin dituen eh, piskat mainarekin, bere ikuspegia ezagutzen, bere egiteko lan e, eh, eira, eta piskat bere garap, fe, bere evoluzioaren inguruko eh, gogoetak e, jasotzen, eta be, momentu batean hori jantzegun plantatu nahizuela, hartzaintzoin soil, Artzain txoi dizaltetik nahizuela etxalde bat instalatu, eta guretzat bi egun hori izan zen eh, momentu ona eh, filmatzen hasteko. Eh, nun da, edo nuntzen, zenta guai zer da hartzaina hartzain soil beti? Ba hori, ah, gaur egun instalatua da maina, ikusiko duzute, ez dela instalatua berak e, erabat nahi zuen gixan, eta abiatzen da filma hain izan ondo erosan, guk filmatu dugu bere azken negua hartzain eh, e, gisa ari zela, eta eh, be behortik aintzina gero bortudatik gozen udan, eta jautsiko zenean, eh, jautsiztenean bortutik e, instalatu zen. Beraz, egiten dugu kusiko sasoinen arabera filma aintzina doa, eta ikusten ditugu leku desberdinak justuki mainak deskubritzen dituen leku ezberdinak bere instalazioaren uh, prozesuan. Dena uh, eh, base nafajoan uh, eh, gertatzen da, eta bai, ere mu geografiko horretan dira. Filmaketaz uh, mintzatzeko, prozesu luzia izan da ez, zinetik. Uh, Irurogoita zazpi minutuko iraupena du filmak, eta ejan bezala, uh, maiatz, bilera eta hogeieko maiatzen abiatu genuen, beraz, hor Euh, la urte badu euh, proiektua abiatu ginuela. Uh, horrek euh, ez du egin nahi, la urtez filmatu dugula. Uh, azken finean, urte bat eta erdi bi urteko filmak eta izan baita. Eta tarte guzi horretan, uh, eh, animaleko lana bada haintzin uh, lanaren inguruan uh, prestaketa, bat, ulertzea inguru giroa, ulertzea gogoetak. Eh, eta astea idazten filma bat, pixka bat nola ikusten dugun, zer nahi dugun kondatu. azken finean eh, hori e, da gure filmak ez du e, objektibo bat erakusten. Azken finean gure filmak erakusten du gure ikuspegi bat guk eh, bizi izan dugun inguru giroaren inguruko ikuspegia. Eta beraz, prozesu luze horretan, idazketa prozesu handi bat bada, saiatzea irudikatzen zer gertatu daiteken e, eh, eguneroko hortan. E, ondotik grabaketa heldu da, beraz urte bat erdi bi urteko grabaketa. Eta hor, e, astapenetik idatzi dugun duzun guzia batzutan irautzen da, e, realitatean e, batzutan gauzak ez baitira bat gertatzen zu pentsatu gizan. Hori da ere dokumentalaren magia, e, e, sorpresak izaten direla, eta jakin behar dela sorpresa horiekin eh, bat egiten, eta sorpresa horiek bahneratzen e, eh, sormen prozesuan. Eta grabak eta ondotik, eh, irugajen fasea edo heldu da, muntailaren fasea, eta muntailan ere, oino beste historio bat da, e, eltzen e, zure irudiekin, eta bat mm, bat duzu, e, historia, Piskabat, lotu edo joshi, eta hor ikusten duzu zinez e, eh, historiaren azken e, idazketa prozesua e, fintzen eta mm, az, zinezko emaitza eta selekzio handia e, irudien artean, jakitea zer atxikitzen duzun eta zer ez e, lortzeko be, kontatzen zuk nahi duzun historiua. Laborantzak pairatzen dituen arazuen erakus lehiua izan nahi du filmak nunbait? Bai, e, guk ez ere zentratu dugu dokumentala transmisio eta instalazio gaiaren inguruan. Beraz ikusten dugu e, eh, azle bat e, eh, lekua usten mainari, beraz e, belaunaldik azteari, alde batetik bada transmisio ideia hori, eta bestaldetik e, ikusten dugu ere instalatzeko momentuan, e, zera familiatik kanpo instalatzen den e, batek, zer nolako e, egealitatea jasotzen duen. Beraz, egealitatea horretan, badira zaintasunak, eta badira ere e, eh, sorgesa biziki eh, eta hori horretan zen jatu bat batez ere, gero egia da e, filma, filmak azken finean pertsona baten e, egunerokoak duela, beraz, bai ikusten da ere e, laborantza lanaren egunerokoa, baina ez da e, baitez para hori helburu nagusia gure filmana e, gure filman ez, e, ez gira saiatu esplikatzen e, nola egiten zen gasna, nola azten ziren ardiak, gehiago sartzen gira istorio batean e, transmisioaren ikuspegitik nola egiten duen e, azten etxalde baten segira hartzeko. Beste autu bat egin duzu elkarrizketa eta off bozik gabeko ekoizpena izaitia, soinu eta musikari berbada garrantzia gehiago emanez, zergatik? Bai, guk eh, lezidekin lehenago mm, zuzendu ginoen beste filma bat eh, Hanpurka Planet izena zuena, gehiago erreportai moduan, eta egia da zinez aldi eh, kontrapuntu hartu dugula, nagin ba, ginoen sohmen dokumental bat e, zuzendu, zerbait artistikoagoa, eta ere nahi ginoen esplikapenetik um, kanpo gelditu. Nahi ginoen um, jendeak bere baitarik uh, atera bere ondorioak eta bere sentipenak um, egealitate baten aintzinean. Eh, beraz, e, egia da, horiek hori guretzako ejonka handia zela, ejan nahi du baitu hainitzkiago filmatu bat dela, eta atseman bat dela e, egunerokoan, E, eszena desberdinak josteko manera hori, e, beraz, alde batetik, lehen e, jazoina zen auto artistiko bat zela. eta bestalde ez nahi ginoen pertsona ikusleak bere ikuspegia ukantzezan filmaren inguruan. eta musikak eta musikak eta soinu naturalek bai ukan dute indahainitz uh, nahazio laguntzen eguterako pixka bat e, espazio ondietan, edo bortuko giro hortan e, murgiltzen eta mm, soinuak ere ere e, ukandu jol berezia erritmoa markatzeko e, eh, badirerako filmantzak ikusiko duzue mainaren egunerokoan momentu batzu non denboraren aria mozten den e, eteten den, adibidez gasna egiten dolarik oso momentu meditatiboa da eta bai egitmoarekin eta bai seinuarekin uh, eh, jolastu gira giro hortan uh, eh, jendea mugiltzeko. Hala gaualdia estrenaldia hor da hor zegunean, ahak jaanik, ez da gehiago lekurik. Sajerak agortuak dira, beraz uh, guk uh, gomitatzen ditugu jende guziak, beste proiektioetara etortzera, baditugu beste amak proiektzio uh, ipar euskal zehar, ondotik izanen ditugunak, e, gure xareetan segitzen alditu zuenak, beraz, eh, eh, esaterako lehena bai gero izanen da maiatzaren amairuan, ujunean, eta horretik aintzina, ogeita behatzi arte, ipar Herrian izanen dira hainbat kolekzio, beraz, zinez ez du da, importanta da ere emengo zine gelak sustengatzea, eta izanen da manera ikusteko filma, Eh, hasteko gu eh, proiektzio guztietan eh, presente izanen gira, ez da baira eramateko. Laburantza ganbara presente izanen da, mm, beraz, Bayonan, Dona Paulen, Maulen eta Garazin, eta doni bane eloitzunan, maiatzaren horreita sortzean, izanen dugu Lohi de Bob, La Kolea de la Pesteko ide, kasetari burua, ere transmisio instalazio gaietaz mintzatuko zaiguna. Untsa, Xabina Urkad, beh, uh, gomita onarturik eta gore zimenak behiz, ekoizpen horrentzat. Mire esker